Mon premier message est envers les, les familles. Nere euh, lehen mezua familientzat da, biktimentzat hain dira gertakariak gogorrak eta bapatekoak. Et euh, surtout aussi un message de, de remerciement euh, vis-à-vis -vis de, de, de mezu bat mediku, eta poliziari egora hau kudeatzen dutenak. Qui cette situation. Euh, Frantziako presidenteak dekretu euh, bat ezarri du martxan, Frantzia urgentzia egoeran salkatuz, uste dut egoerak justifikatzen duela eta erabakia euh, eskartzen dugu.